Prvo pitanje bilo bi e, koje su inače projekti i aktivnosti British Council u smislu podrške NGO sektoru u Hrvatskoj. Pa što se tiče aktivnosti koje bi bile fokusirane samo na podršku nevladinim udrugama su zapravo relativno male. Način na koji mi gledamo i na koji provodimo naše aktivnosti to je da želimo raditi na aktivnostima koje pridonose razvoju civilnog društva. E, aktivnostima koje će poboljšati ekonomsko stanje u zemlji, koje će poboljšati spremnost Hrvatske za e, uključenje u Europsku uniju. Dakle, unutar tih e, nekih grupa mi vodimo određene projekte pa partneri s kojima radimo te projekte se zapravo razlikuju od projekta do projekta. Tako da recimo imamo jedan vrlo zanimljiv projekt koji se zove Međukulturalni navigatori gdje smo e, radili na tome da e, sa jednom manjom grupom mladih ljudi gdje smo ih željeli što više potaknuti da budu aktivni u civilnom društvu i da nakon toga oni sami neke svoje aktivnosti provode. Neki od njih će osnovati svoje udruge, neki od njih će možda raditi sa nekim drugim partnerima, znači to nije ono što je, što je primarno u tom pogledu. Jednako tako imamo dosta, radimo na popularizaciji znanosti, gdje zapravo opet se desi da, ćemo, da želimo potaknuti ljude, mlade znanstvenike, da govore o svom radu, o svojoj znanosti, time da bi što šira e, populariz, e, što širi broj građana, ali posebno onih mladih doznali o tome što je znanost, razbili neke stereotipe i zapravo se bavili što više znanošću. Znači, to su stvari koje možemo grupirati u jednu šire aktivnosti koje bi bile razvoj civilnog društva, a ne nešto što bi se samo fokusiralo na razvoj udruga. Znači, jednako tako imamo i dosta aktivnosti kojima se bavimo baš pomoći e, samoj, samoj državnoj upravi da bi se što više pripremila za, za ulazak u Europsku uniju. I jednako tako dosta programa koji se bave engleskim jezikom i tako drugim umjetnošću sigurnošću, znači, znači druge stvari, ne, ne, ne bismo rekli da se samo fokusiramo na jedan segment i na jedne partnere s kojima radimo. Dobro, jedni ste od suorganizatora ovog skupa danas. E, kako ste došli do, e, kako ste identificirali tu potrebu? Pa ovako, dakle, British Council e, je unazad nekoliko godina dosta promijenio svoj način rada. Mi smo do pred par godina imali projekte koji su bili čisto bilateralni, što znači da bismo British Council ovdje u Hrvatskoj odredio neke prioritete i tada smo na tome radili. Sada se situacija promijenila, da smo zapravo zaključili da svijet više ne funkcionira tako bilateralno, nego da je E, veća potreba za, za globalnim projektima. Tako da je jedan od tih globalnih projekata u kojima mi želimo potaknuti e, što veći broj e, ljudi da se aktivno bave civilnim društvom i da budu takozvani aktivni građani je zapravo i promicanje ovog segmenta znači društvenog poduzetništva. Tako da smo mi u Hrvatskoj e, razgovarali sa partnerima, ustanovili ko su zapravo partneri ljudi, odnosno organizacije koje se bave, institucije koje se bave tim područjem, tako da surađujemo sa vladinim uredom za udruge, e, sa zakladom za razvoj civilnog društva, sa Ministarstvom gospodarstva. Ja vjerujem da će nam se i Hrvatska banka za obnovu i razvoj uskoro pridružiti na ovom projektu. Ovo ovaj trening koji se sada odvija u Zadru je zapravo drugi dio naših aktivnosti. Imali smo jednu manju konferenciju u Zagrebu gdje smo željeli prvenstveno ljude u državne uprave E, i neki iz e, udruga malo osvijestiti o tome što je to zapravo e, socijalno poduzetništvo, koje su mogućnosti i zapravo potrebe. Sada smo krenuli sa ovim aktivnostima i nakon što imamo ova, ova dva treninga ćemo zapravo vidjeti koji su potrebe dalje. Isto tako nadam se da nećemo se samo ograničiti na rad sa udrugama, e, e, nego da ćemo zapravo znači, da ćemo raditi i sa lokalnom upravom, da ćemo vidjeti koji su sve drugi segmenti društva koji bi se mogli uključiti u ovakav način, u ovakav način rada. Mhm. E, da li mislite da je civilni sektor već sada spreman za takve projekte ili ovaj, ga moramo malo kapacitirati nekim znanjima? Pa mislim da svakome treba, svakome treba pomoć. Um, vjerojatno ima neki koji su spremni i neki koji, su, koji nisu, ali mi se čini da je situacija u svijetu i Hrvatskoj e, takva, s obzirom na ovu ekonomsku krizu, da je zapravo pravo vrijeme e, da se počnemo ponašati na jedan drugi način. Tako da se nadam da će možda e, civilne udruge biti možda jedan samo segment društva koji će početi na takav način funkcionirati, ovisno o svojim kapacitetima, ovisno o svojim um, interesima i misijama, ali ono što bismo mi željeli, znači za one koji imaju te neke kapacitete i interese njima pomoći, da to razviju, znači da se što lakše, da se što lakše time bavi. Pružiti im podršku koja će se tičiti znanja, koja, vještina, e, možda mentorstva, naravno se da će to biti neka sredstva i zapravo umrežavanje, znači suradnje sa ostalim ljudima u sličnim situacijama u širom svijeta. Znači suradnja je ključ i usavršavanje. Mislim da da. A, ovaj, možda za kraj da spomenemo samo još neke ostale aktivnosti a koje su vezane za civilni sektor, mada ste ih već spomenuli, ali možda... Ostale aktivnosti, dakle, vezane za civilni sektor, pa, dakle, kao što sam rekla, teško je reći samo za, za civilni sektor. Ovo je možda ovaj projekt tog aktivnog građanstva, Active Citizenship je zapravo taj koji se, koji se bavi time, ali znači ne samo da da radimo sa udrugama ili pomognemo nekim udrugama, nego više zapravo da, da i drugi ljudi zapravo shvate potrebu angažiranja u društvu. Recimo, mi smo jedan od pokretača festivala znanosti. Ono što smo time postigli, to je da dosta znanstvenika širom zemlje govori o svom radu, da govori o svom radu e, građanstvu, ali da govori o svom radu i mladima. Znači, nisu nužno udrugama, ali su se aktivirali u civilnom društvu govoreći o onome što rade za dobrobit e, šire zajednice. To je jedno pitanje koje nema veze s ovim, ali ovako sad mi je palo na pamet. Neke znam čuda, u Hrvatskoj postoji antiintelektualna klima. Da li to mislite točno ili ne? S obzirom da ste i pokrenuli festival znanosti. Pa festival znanosti smo potaknuli, zapravo radili smo dosta aktivnosti koje se bave popularizacijom znanosti nekoliko godina prije i nije baš bilo tako lako naći e, partnere što ne bi rekla da da je problem u ovome što ste vi spomenuli, nego zapravo bi rekla da je problem u tome da e, su znanstvenici prvenstveno smatrali da je njihov posao da rade svoju znanost. I čini mi se da je veći problem to da svako misli da je možda njegovo da obavi svoj posao a zapravo da zajednicu, da se o zajednici brine netko drugi. A zapravo ne, to je ono što je što je zadatak, zadaća svih nas, da se brinemo za društvo u kojem živimo i da to društvo bude što aktivnije. Niti može državna uprava sve postići, civilno društvo e, bi trebalo biti to koje će zapravo možda davati ili neke potaknuti državnu upravu ili davati neke druge smjernice, ali zapravo mislim da bi to trebala biti jedna interakcija. Znači ne bi rekla da je Mislim da je veći problem u tome koliko ljudi zapravo je aktivno ili nije aktivno u, razvoju zajednice općenito. Građanske svijesti. Da. I o neke od, odgovornosti prema društvu. Da. E, dobro, htio sam prije pitati, sad ne znam da li ima smisla s obzirom da je to tek u povima kod nas razlike između e, civilnog sektora, odnosno socijalnog poduzetništva u Engleskoj i, i odnosno u Velikoj Britaniji. u Velikoj Britaniji je to izuzetno razvijeno, e, dakle mislim da je Škotska posebno jaka, imate godišnje nagrade za društveno poduzetnike, znači to su, te aktivnosti opet nisu fokusirane samo na, na, na, civilni sektor, znači vi imate ono baš sad sam razgovarala sa, sa ovog treninga, Katrinom Raste zapravo da, da socijalno poduzetništvo ne znači socijalno poduzeće, nego da je to jedan krovni izraz koji pokriva različite vrste aktivnosti koje zadovoljavaju neke od tih segmenata. A to je znači da se bavimo nečim što je društveno korisno, ne radi osobnog profita, nego da se taj profit zapravo vraća vraća u zajednicu. Znači, a da li će to biti model možda neka udruga koja će imati jedan dio koji će biti samo financiran, da li će to biti neka zadruga ili nešto drugo ili nešto treće, to je ono što je manje bitno. Znači, to socijalno područje je više kao jedan izraz koji obuhvaća te različite aktivnosti. Stanje, e, znači nekakva svijest, a ne e, oblik e, pravne... Ono, Upravo tako, ne nužno, naravno, pravne zavrzlame postoji, treba ih riješiti, treba to onako uspostaviti da bude to što lakše ljudima raditi, ali nije to niti početak niti kraj. Dakle, u Britaniji ima puno različitih aktivnosti, e, puno ljudi koji se time bave, koji su zaposleni na takav način i ostvaruje se dosta značajan e, dio e, brutodruštvenog proizvoda. Da li mislite da nekako, recimo, razočaranje u socijalizam i nesnalaženje još u nekim novim okolnostima pomaže ili odmaže? tome Pa mislim da svi trebamo vidjeti gdje smo danas. A razočaranje, ovo ili ono, mislim, jeli, treba biti odrasli ljudi i reći gdje smo sada i što možemo napraviti da sada tu nama bude bolje i onima koji dolaze iza nas. To je ono moj osobni stav. Idemo pustiti ono što je bilo i sad raditi, ne? Dobro, evo, hvala. Mi ćemo to ovaj, naravno još malo izrezati.